आसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि सञ्जाति नवानि যুগে যুগে প্রভু ভিন্ন অবতার কলি যুগে করুপ বার বার নব কলি বর নব কলি বড় ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ରାମକୃଷ୍ଣପୁରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମାତ୍ରେ ଶଗଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବାର ଜଣ ଦୈତାପତି ରହି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଥିଲେ ସେବାୟତମାନେ ଥିଲେ ସେସବୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୈତାପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମାଲଦା ଗାଁର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ ରହିଥିଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ એપ્રિલ अट्ठाईस તારીખ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋବର ମାଟି ଲିପାଯାଇ ଭୂମି ଶୋଧନ ଓ ସ୍ଥାନମାର୍ଜନ ହେବା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଚଉବନ ଥର ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦିଆଗଲା ଓ ଶହେ ଆଠ ଉଗ୍ରବୀର ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦିଆଗଲା राति दसटा समय दैतापति निकटस्थ कूर्णिआ चुवा कर्पुर पकइ श आठ गडुजल दुवृक्ष स्नान गराइले स्ानपर मझ आज्ञामाल श्री विश्वनाथ दास महापत्र विजे करै आणि दावी तिन बेढा करै लागले सही दिन अङ्कुरारोपण कर्ज्य आरम्भलाज्ञ मण्डपले मण्डल पक ପୁଣି ଏଠି ନଥାଏ ମାୟା ଧର ମାୟା କହ ବୁଝିବ କିଏ ଏଇଠି ଥାଏ ସେ ପୁଣି ଏଠି ନଥାଏ ତାକୁ ପାଇବା ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରେ ବନ୍ଧୁ ସହଜ ନୁହେଁ ভক্তଙ୍କ সাথে খেলে সে লুচকালি মন জানি ফল দিয়ে সে বনমালি সবু আখি আগে থায়ে তথাপি চিহ্নি ন হুয়ে সবু আখি আগে থায়ে তথাপি চিহ্নি ন হুয়ে তাকু পাইবা তো এতে সহজ নুহে রে বন্ধু সহজ নুহে अनतिरिख ब्राह्मण ब्राह्मणे कलश बसाई सूर्य पूजा मण्डल बसाई पूजा पूजाकरी अग्नि संस्कार परे यज्ञ आरम्भ कले से दिन सतश आहुति दिश तारिख दिन मण्डल पूजा पूजापरे यज्ञ अग्नि चरुअन्न रन यज्ञ आरम्भ होलादिन तिनश आहुति ग्राम ग्रामदेवता उद्देश्य शे आठ आहुति दिगला ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହୁତି ଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ देवदानवगन्धर्वचक्ष्य विद्याधरोरगैः सेव्यमानं सदा चारुकोटिसूर्यसमप्रभम् ध्याय नारायणं जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायकः जयाशेष जगद्वन्द्य पादाम्बोजे नमस्तु ते ଦିନ ଏଗାରଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଥିଲେ चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो देवगर्भ पाळु जनरक्षक कम्बुपाणिः चक्रपाणिः पद्मनाभो नरोत्तमाः जगतापाळको व्याप्ति सर्वव्याप्ति सुरेश्वरः लोकरा शत्रुभूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथस्य अनन्तपुरुषोत्तमः ବୃକ୍ଷ ଭୂମିସାତ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଡାଳପତ୍ର ଛେଦନ କରାଯାଇ ଦାରୁ ଚୌପଟ ଓ ଶଗଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦାରୁ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଉଚ୍ଚା ହେବ ବିରାଟ କାୟ ଗଛ ସି ବୃକ୍ଷ ତା ତଳେ ବରଣ ଗଛ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତା ମୂଳରେ ଗଛ ଡାହାଣ ପଟୁ ଅଣେଇକି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଗଛ ଯାହା ଅଣେଇକି ରହିଥିଲେ ଇଆଡ଼ିକି ଗଛ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ସିଧାରେ ପାଖରେ ବରଣ ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ନା ତୁଳସୀ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଛି ନା ବରଣ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଗଛ ସମାନ ମଝିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଶେଷ ମହିମା ସେ ବୃକ୍ଷର ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ସେଇଠି ଦୀପ ବସେଇବୁ ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ୟାସରେ ସବୁ ମାଇପି ସେଇଠି ଦୀପ ବସେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଳଦେଉଳକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାଉସୀ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମାନସିକ କରିବି ଆସୁନୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ମାଲଦା ଗାଁରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ଇଏ ଦାରୁ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏଠୁ ବାହାରେ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ତା ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ରହିକି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହା ନବକଳେବର ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆସି ଏ ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ବର୍ଷ ଇଏ ଦାରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଭଳିଆ ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜଳେଇଲେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେଠି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ତରତର ହେଇ ବାହାରିଛୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଲୋ ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କେବେ ଆସିଲୁ ଆଜି ସକାଳେ କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି ତ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ହେଲେ ମାଉସୀ କୁଆଡେ ବାହାରିଛୁ କଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ହଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦାରୁବୃକ୍ଷରେ ଏ ବର୍ଷ ନବକଳେବରରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେବ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା ଗଲା ନବକଳେବରରେ ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଇମାନେ ପରା ଏଇ କଥା କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଯିବ ସତରେ ହଁ ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବୁ ଅଶେଷ ମହିମା ସେ ବୃକ୍ଷର ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ସେଇଠି ଦୀପ ବସେଇବୁ ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ମାଇପେ ସେଇଠି ଦୀପ ବସେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାଉସୀ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମାନସିକ କରିବି ଆସୁନୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ମନରେ ତୋ ମନ କଥା ଜଣେଇବୁ ମା ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ ଦେଖିଛ କାହିଁ ହଉ ଦେଖିଛ କାହିଁ राही রেজল্ট বাহারি তোমার ফার্স্ট ডিভিশন হয়েছে ये तुम जाटी बुझने नहीं नहीं ये तुम लागू चुके ना मुझे तब मोदी तक पहुंच चुका ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମାଆ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଆଦର କରେ ସେମିତି ଆକଟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଯେ ଯିଏ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଛ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସପନରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଅଲକ୍ଷିତ ଘଟଣା ସେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କରି ଉଠେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁବୃକ୍ଷ କଟାଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଦଇତାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦାରୁ ଚୌପଟ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଆଜ୍ଞାମଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦୈତାପତି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବିଧି ସେଦିନ ହବିଷାନ୍ୟ କରି ସେ ଓ ଜଟି ଦାସ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ନିୟମ ହେଲା ଯିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଏ ସିଏ ଗଛ ଛେଦନ ହେଲା ପରେ ଦାରୁ ଚୌକଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଶୁଏ ଆମର ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଜଳରେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦାରୁବୃକ୍ଷକୁ ଭୋଗ ହୁଏ ଆମର ତାଡ଼ିଆ ରସଗୋଲା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସୁଦିଷ୍ଟ ପିଠାପଣା ହୁଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଉପବାସ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବରପଲ୍ଲୀ କୁଟୀରରେ ଆମେ ରହି ମୁଁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛି ମୋର ନିୟମ ହେଉଛି ମୁଁ ଗଛ ନିକଟରେ ଶୋଇବା କଥା ରାମନା ଦାରୁ ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିକି କ'ଣ କରିବା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼େ ଚାଲ ଦାରୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇବା ଆସୁନ ଆସ ଆସ ଆସ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ବାଛିଛୁ ଆଉ ଯା ଆଉ ଆଜି ରାତିଟା ଭଲରେ କଟିବ ହଉ ଶୁଅ जाती कुछ नहीं નહીં કેદમાં લાગુ છું કહેલો મૂકીએ તમો દીતે તો કહું છું ઉઠા ખા કાઈ મરશું મૂકીએ જાણ્યું ଘରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ବାହାରେ ତ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ଅଛି ତମେ କ'ଣ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ମା ମା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ମା ଭୁଲ ହେଇଛି ମା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ମା ମା ଦେବା ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମାନେ ସେ କଥା କହିଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଆସିକରି ମୋ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ରେ ମୋତେ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇକରି ଏଠି ଆସିକରି ଆରାମରେ ଭଲ ଖାଇକରି ଶୋଇଯାଇଛୁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କକା ନବକିଶୋର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ସେମ୍ ଘଟଣା ଦେଖିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକିରି ଉଠିକିରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଅନଉଛି ମା ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠି ଚାପୁଡ଼ାରେ ମାରିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ବାହାରେ ପକାଇଦେଇ ତମେ ଏଇଠି ଶୋଇଛ ତାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ହଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ନହେଲେ କାହାର ସାହସ ଅଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା চল চল আমি মাকে ক্ষমা মাগি দাও চলো ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଦାଦା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସେୟା ଦେଖିଲି ତୁ ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ପରେ ଯାଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦାରୁ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତାରୁ ଚଉପଟ ହୋଇ ଶଗଡ଼ରେ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଶୋଇଲୁ ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବରମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କରି ମାୟାର ତ ସାରା ଜଗତାତ ଜାତ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଜୟ ବଳଭଦ୍ର श्री जगन्नाथको अलौकिक कहानी नवकलेबर क्विज यही अध्यायर प्रश्न होला केही दाङ दूरे सोले चापुडा खाइ उठि पडिले दैतापति अप्सन गुडिक होला ए सुदर्शन वि जगन्नाथ सि बलभद्र डि सुभद्रसएमएस माध्यमले एनपि स्पेस ए वि सि लेखि डिलेखिज ना ओ ठिक सह ଫାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଏଇଟ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବାରୁ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏ ମଲାଙ୍ଗ ବି ନିମ୍ବ ସି ଶାଳ ଡି ଆମ୍ବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ନିମ୍ବ ବିଜେତାମାନେ ହେଲେ ସାଧନା ସେନାପତି ଚେନ୍ନାଇ হরপ্রিয়া সাহু বাসুদেবপুর কবিতা মহাপাত্র ভুবনেশ্বর সুবীর বাগচি জামশেদপুর অরুন্ধতী মিশ্র জয়পুর হ্যাঁ? তু তাহলে এটু সব পয়সা নেকি যাওছু নাই নাউনি হ্যাঁ কেন দউছু এটা দিয়াং গছ মো বাপা রাখিয়া ভাই হ্যাঁ গছ কালিয়ার রথ বাহারিব ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାତ ହବ ହେ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ମତେ କି ସଙ୍କଟରେ ପକେଇଛ ଏ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ କହିବି ପାରୁନି ଗଛରେ ଯଦି ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି ଗୀତାର କଥା ମୃତକୁ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ତୁମେ ଦେଲ ଉଦାହରଣ ଘଟ ହୋଇଲେ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ନୂଆ ଘଟ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ସେଥିପାଇଁ ଭି ଆଇ ଚହେ ମୌଡ଼ମଣି ନବକଳେବରର ଏ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ମଣିଷ ଯାଏ ମଶାଣୀ সারি সে সনাটা কইলি বৈকুণ্ঠ যায় প্রভু তুম ঘট সেথি ನಬ ಕಳೆ ಬರ ನಬ ಕಳೆ ಬರ ನಬ ಕಳೆ ಬರ ನಬ ಕಳೆ ಬರ ನಬ ಕಳೆ ಬರ